بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمهم الله تعالى في لاميته وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل anasema al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika manzuma yake hii al-mawsuma billamiyya akibainisha aqida sahiha na njia sahihi fi ithbati sifati Allah jalla wa ala وأسمائه الحسنى katika kuthibitisha au katika kuiweka wazi aqida iliyo sahihi na kuithibitisha au njia na njia sahihi katika kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake mazuri akasema wa jamiu ayati sifati umirruha na aya zote za sifati ninazipitisha wa jamiu ayati sifati na aya zote za sifa umirruha ninazipitisha haqqan kwa haqqi kama naqala at-tiraz al-awwal kama walivyonukuu ule mfano wa mwanzo ile aina ya mwanzo kwa sababu tiraz ni neno la Kiarabu ambayo maana yake ni naum aina mfano pia inasema tiraz au model kwa Kiingereza model aina ya kitu fulani kwa hiyo atiraz hapa wanakusudiwa hapa ni wale waliotangulia كما الصحابة na tabiina من جاء بعدهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين والذين اتبعوهم بإحسان أو لأصحاب القرون الثلاثة المفضلة السلف الصالح دمان الطراز الأول الطراز هذا مقصودية السلف الصالح الطراز الأول ule mfano wa kwanza kuigwa ile aina ya watu wa mwanzo kwa hiyo anachosema mimi ninachokifanya hapa nitazipitisha aya zote za sifati kama zilivyokuja na aya zote za sifati nitazipitisha kwa haki kama zilivyonukuliwa na as-salaf ndio maana ya maneno haya wa jami'u ayati sifati umidhuha حقا كما نقل الطراز الأول na aya zote za sifa nitazipitisha au ninazipitisha kwa haki kama walivyonukuu wale watu wa aina ya kwanza wale as-salaf الطراز الأول kisha akasema wa aruddu uhdataha na nitarudisha ile dhima yake jukumu lile kama kutakuwa na lawama basi zitarudi kwao hao kama zitakuwa kutakuwa na sifa njema kusifiwa na kuhimidiwa basi ni hao wa aruddu uhdataha ila nuqaliha na nitarudisha jukumu lake kwa wenye kuzinukuu hizo sifati hizo aya za sifati na, na, na, na aqwali za sifati kama kuna lawama au kuna jukumu lolote basi la hao walionukuu wa aruddu uhdataha na nitarudisha jukumu lake yani dhima yake ila nuqaliha kwa wale wenye kulinukuu kwa, kwa, kwa wenye kunukuu hizo sifa ila nuqaliha kwa wale kwa Kiswahili tunaweza kusema kwa wale wapokezi wake hii ndio Kiswahili kifupi ila nuqaliha kwa wale wapokezi wake ni ruwatu ila ruwatiha narudisha jukumu lake ila nuqaliha kwa wapokezi wake wa asuluha na nitazikinga hizo ayati sifati an kulli ma na kile ni kuziepusha na kile ambacho yutakhayalu hudhaniwa na akili wa asuluha na nitazikinga an kulli ma kuziepusha na kile ambacho na kuziepusha na kila kile ambacho yutakhayalu hudhaniwa na akili uid narudia tena وأرد عهدتها إلى مقالها nitarudisha jukumu lake kwa wapokezi wake wa aruddu uhdataha nitarudisha jukumu lake ila nuqaliha kwa wapokezi wake kwa sababu hapa neno nuqali kwa maana wale ruwati wa zile habari za ayati za, za sifati na tafsiri na tafsiri za ayatu sifati aqwali za ahlul kwa hiyo aruddu uhdataha nitarudisha jukumu lake ila nuqaliha kwa wapokezi wake wa asunuha na nitazikinga hizo ayati hizo hizo ayatu sifat na akhbari za sifat an kulli ma kuziepusha na kila lile ambalo yutakhayalu hudhaniwa na akili darasa yetu ya leo itakuwa katika beti hizi mbili Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anajenga msingi anajenga msingi juu ya ayatu sifati aya zilizokuja kuelezea sifa za Allah tabaraka wa taala ni mmoja sifa zinazofungamana na dhati ya Allah au sifa za vitendo vya Allah tabaraka wa taala anatuthibitishia kwamba yeye anafuata na kupita njia ya as-salaf as-salih wema waliotangulia anazithibitisha sifa hizo kwa vile inavyolingana na kunasibiana na utukufu wake Allah na ukubwa wake na haya ndiyo madhhabi ya ahlus sunnah wal jamaa katika kuthibitisha sifa za Allah tabaraka wa taala wa ahlus sunnah wanathibitisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia yeye mwenyewe kwenye nafsi yake, na kadhalika kile ambacho amethibitishiwa Allah na mtume wake. ahlusunnati waljamaa hawazidishi zaidi ya hapo, wala hawakipingi kile kilichokuja ndani ya Qur'ani au Sunna kinachoelezea sifa za Allah tabaraka wa taala wanafahamu maana na huku wakiegemeza namna ya sifa hizo kwenye ujuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na hili jambo hili la kuzipitisha sifa, tukianza na, na ubeti huu wa jamiu sifati umiruha haqa kama naqala tirazu lawali eh, na aya zote za sifati linazipitisha kwa haki kama zilivyonukuliwa na ule mfano wa mwanzo, yani as-salafu salih. Jambo hili lina akwali nyingi za wanawachuoni, kauli zenye akwali zenye kuthibitisha msimamo huu. Al-Imam Al-Walid bin Muslim rahimahullahu ta'ala, kama alivyonukuu al-Imam Abu Hatim ibn Abi Hatim katika kitabu chake Al-Ilal anasema kwamba al-Walid bin Muslim amesema sa'altu al-Awza'iyya wa Sufyan al-Thawriyya wa Malik ibn Anas والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والرؤيا والقرآن فقال أمروها كما جاءت بلا كيف الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى نسمى نلموليز الأوزاعي إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي نلموليز نلموليز سفيان الثوري nilimuuliza Malik ibn Anas nimemuuliza Al-Layth ibn Sa'ad kuhusiana hizi hadithi ambazo fiha as-sifa kuna ndani yake sifa za Allah tabaraka wa taala waruya na ndani yake kuna masala ya kuonekana Allah subhanahu wa taala huko akhira والقرآن مسألة قرآن ولكلام الله فقال akasema hao wanawachuoni wakawa wanasema amiruha kama jaat bila kaifin zipitisheni hizo ayati za sifati kama zilivyokuja pasi na kuzipa namna. Mkisoma aya Arrahmanu ala larshi stawa istawa katika lugha ya Kiarabu inafahamika ni nini maana ya neno arrahman. Tunajua kwamba arrahman katika wizani wa faalan yadullu ala al-imtila, yani kujaa na kuwa kwingi kitu kwa hiyo ni sigha ya mubalagha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala maana yake ni mwingi wa rehma inafahamika neno Rahman ala tunafahamu kwamba ala maana yake ni nini ni katika hurufu maani ambazo zinafahamika maana zake kwa hiyo ala ina maana ya al-ulu wal-istiwa kadhalik istiwa inafahamika kwa hiyo ala ala على العرش ikiwa ala inafahamika maana yake na al-arshu inafahamika pia vile vile kwa mujibu ilivyokuja habari kwamba ni a'dhamu al-makhluqat na neno istawa lafahamika maana yake kwa yote haya tunafahamu arrahmanu ala al-arshi istawa tunafahamu kwamba Allah mwingi wa rehma iko juu ya arshi amelingana sawa iko juu ya arshi tunathibitisha ulu uluullahi ta'ala hili twalijua na twalithibitisha tusichokijua sisi ni kaif, yukoje huko juu ya arshi hilo hatulijui sisi kwa hiyo amirruha zipitisheni hizo aya hizo arrahmanu la arshi istawa au thumma istawa ala al-arsh zipitisheni kama jaat kama zilivyokuja lakini bila kaif bila ya kuzipa kaifa namna kaifia, kwa sababu kaifia zake hatuzijui sisi. Ukianza kueleza kwamba hao ah, yuko kwenye arshi pale iko hivi, amekaa amekaa vile, yuko hayo yatakuwa ni mawazo yako sasa, maadamu hakuna nas iliyokuja kutuelezea namna ya sifa hii ilivyo, basi sisi tutajizuia kueleza, kwa sababu yuko nje ya uwezo wetu, na tutaamini vile tulivyoelezwa na kile ambacho tukieleza tutabaki tutasimama sisi tutaeleza chochote maadamu hatuijui dhati yake ikoje basi hatuwezi kuzielezea sifa zake zikoje ndio maana ya amiruha kama jaat bila kaif hivyo hivyo zikijaa nyingine wa huwa samiu albasir na yeye Allah tabaraka wa taala ni as-sami' tajua nini maana as-sami' tajua nini maana ya al-basir tunajua kwamba Allah tabaraka wa taala ni msikivu mwenye kusikia mno na ni mwenye kuona mno aona kila kitu bikulli mubsar kila chenye kusikiwa kuonekana yeye anakiona na vile visivyoonekana Allah subhanahu wa ta'ala pia yeye huviona كيف la nadri hivyo hivyo samia kaif la nadri na wakati huo huo twathibitisha kwamba viumbe kama wanadamu na wao vile vile wana sifa ya kuwa mwanadamu naye ni samii tena mwanadamu naye ni basir lakini tunapomthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ni samii ni mwenye kusikia twathibitisha vile inavyolingana na dhati yake yeye na tunapomthibitishia mwanadamu kwamba yeye ni samii na basir, tunamthibitishia mwanadamu vile inavyolingana na dhati yake yeye. Hatufanyi tashbihi na tamthili baina ya dhati ya Allah na dhati ya, ya, ya khaliq ya makhluq na khaliq, hatufanyi hivyo. Vile vile sifa hizi mbili mahali zilipoegemezwa zitakuwa ziko tofauti. Huku kwa mwanadamu italingana sifa ya sam'i kwa vile alivyo mwanadamu na kwa Allah tabaraka wa taala italinganishwa itakwenda sifa ya sami vile inavyolingana na yeye Allah tabaraka wa taala na ndio maana kwenye Qur'ani hakuna tanaqub ولو كان من عند غير الله لوجدوا fihi ikhtilafan kathira لو انgelikuwa Qur'an yatobeza asiyekuwa Allah basi wangepata ndani yake ikhtilafu nyingi kungekuwa na ikhtilafu nyingi kuna mgongano mingi Qur'ani haina mgongano sasa Qur'ani hii ambayo haina mgongano ndiyo inayotuthibitishia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni samiun basirun na Qur'ani hii hii ndiyo inayotuthibitishia kwamba mwanadamu vile vile ni samiun basirun Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea atwari za mwanadamu katika suratul al-insan au suratul dahr anasema هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا هل أتى على الإنسان حقيقة limempitia من mwanadamu hali pale kwa maana ya taakid hal ata ala al-insan hakika imempitikia mwanadamu hinu min ad-dahr sehemu katika zama sehemu katika wakati lam yakun shay'an madhkura hakuwa ni kitu chenye kutajwa kwa maana dunia Allah aliumba viumbe vingine vikakaa muda mrefu vipo hakuna mwanadamu mwanadamu hakuwepo wala alikuwa hatajwa mwanadamu akaja baadaye tukamuumba hakika sisi tumemuumba mwanadamu kutokana na tone la manii lililo mchanganyiko ili tumjaribu mwanadamu huyu faj'alnahu samian basira tukamfanya mwanadamu ni samie mwenye kusikia basira ni mwenye kuona sasa sam'u kwa mwanadamu kusikia kwa mwanadamu kunalingana na dhati yake tunakujua sisi namna tunajua namna mwanadamu anavyosikia na pia vile vile kuona kwa mwanadamu kunalingana na dhati yake tunajua namna anavyoona mwanadamu kwa hiyo alipojithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya kusikia na kuona itakuwa si katika akili timamu wala si katika adabu wala si katika dini ha? mtu akawa haraka haraka akafikiria kwamba pale aliposema Allah huwa ni samii, basi kusikia kwake ni kama mwanadamu. Hii si akili ya sawasawa. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuzipitishe ayatu sifati zote kwa haki kama zilivyokuja, amiruha kama jaat bila kaifu. Na mtindo huu ndio waliopita nao ahlu sunnah wal jamaa katika sifa zote bila ya kubagua sifa za dhati na sifa za vitendo. Kwa hiyo hili linatakiwa lifahamike, kama tuta maelezo hapa, kwa sababu katika mlango huu wamekhalifu ni kukhalifu, wakazikataa ayat na sifat, wakazikanushia dalala zake, wakaleta tawili isiyokubalika kwa madai tu kwamba ukithibitisha kile alichokisema Allah tabaraka wa taala basi utakuwa umemfananisha Allah na kiumbe. Mpaka asawi ghafara Allahu lah katika tafsiri yake, tafsiri ya hashia sawi ala aljalalain, alipoweka hashia katika jalalain, sehemu mbili ameandika. Moja katika sehemu hizo ni katika surat Ala Imran alipokuwa akitafsiri aya ya mutashabihat, walladhi anzala alayka alkitaba منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات alipokuwa akitafsiri aya hii akaieleza mpaka akafika mahali akasema wa min usuli al-kufri sikumbuki maneno yake kwa dhabti lakini yale ambayo alikuwa amenidhihirikia sasa wa min usuli al-kufri al-akhdhu bi dhawahir al-kitabi was-sunna Anasema miongoni mwa misingi ya ukafiri ni kushikamana na dhahiri ya kitabu na sunna. Yaani wewe kushikana na dhahiri ya kitabu na sunna, basi utakuwa umeshikamana na msingi wa ukafiri. Maana yake kwamba kila aya utakayokuja, basi wewe ufanye tawili. Kila aya utakayokuja hapo kuna tawili, tafsiri nyingine ambayo sio ile iliyo dhahiri yake. Tawili ile tuliyoeleza hadithi 300 katika darasa iliyopita ambayo ni tawili mbaya pia hili amelieleza alipokuwa kitafsiri aya wadhkur rabbaka idha nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada katika suratul kahf ametaja kwenye aya hii au aya ilikuwa kabla yake au baada yake lakini hapa alitaja pia kwamba min usuli lkufri alakhdhu bidhawahiri lkitabi wasunna Katika moja ya sehemu hizi mbili au sehemu zote mbili, kwa sababu pia alikuwa akizungumzia masala ya kwamba atakayetoka nje ya madhehebu nne basi huyo atakufuru. Yaani anasema eh, mtu haruhusiwi kutoka nje ya madhhabi nne, madhhabi ya eh, hanafia Malikia, Shafiia na hambal haruhusiwi kutoka na akitoka, hata kama ikiwa huku waliposhikamana ameshikamana aya au hadithi au kauli ya sahaba haruhusiwi kuacha madhehebu nne alafu akaeleza kwamba min usuli lkufri alakhudhu bidhawahiri lkitabi wassunna hii ni istitradi imetajwa kwa faida lakini sisi tuko katika suala la manhaj ya kuthibitisha sifa za Allah tabaraka wa taala zilizokuja ndani ya Qur'an al-Karim na as-Sunna as-sahiha al-mutahhara sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam as-salaf aima waliotangulia huko nyuma wao walikuwa wanazithibitisha ayatu sifat kama jaat kama zilivyokuja bila kaif na maneno yaliyonukuliwa na Imam Ibn Abi Hatim katika kitabu chake al-Ilal kutoka kwa al-Walid bin Muslim ni moja katika ushahidi wa aqwali hizo za salaf kadhalika al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ameyazungumza maneno kama haya kwa kirefu lakini katika sunani yake katika Jami' at-Tirmidhi ameyasema maneno haya alipokuwa akielezea baadhi ya ayati sifat na ahadithi za ru'ya amesema rahimahullah wa qad ruwiya عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة hakika imepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam riwaya nyingi ما يذكر فيه أمر الرؤيا كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤيا zile ambazo hutajwa ndani yake mfano wa hizi ambazo hutajwa ndani yake jambo la kuonekana Allah tabaraka wa taala anna nnasa yarawna rabbahum kwamba watu watamuona Mola wao siku ya kiyama wa dhikru alqadam na zimekuja hadithi za kutajwa unyayo wayo alqadam wama ashbaha hadhihi alashya na yenye kufanana na vitu hivi yani ahadithi za mfano wa aina kama hizi za as-sifat madhhab fi hadha inda ahli ilmi anasema madhehebu katika hili mbele za watu wa ilmu min al-a'imma mithli sufyan ath-thawri wa malik ibn anas wa ibn al-mubarak wa ibn uyaynah wa waqi'i wa ghayrihim mfano wanawachuoni hao mfano wa sufyan ath-thawri مالك بن أنس ابن مبارك عبد الله بن مبارك المروزي بن عيينة سفيان بن عيينة المكي لوكيع بن جراح بن مليح الرؤاسي أنهم رووا هذه الأشياء kwamba wao wamepokea vitu kama hivi ahadithi kama hizi thumma qalu kisha wao wakasema turwa hadhihi alahadith turwa hadhihi alahadith hupokewa hadithi hizi wa nu'minu biha na tunazisadikisha wala yuqalu kaif wala hapasemwi kaif usitaka kujua kwamba sasa Allah atakuwa na mkono ukoje vipi hiyo sio kazi yako wewe thibitisha wa hadha alladhi ikhtarahu ahli alhadith an yaru hadhihi alahadith kama jaat wa yu'manu biha wala tufassar wala tutawahhamu ولا يقال كيف وهذا امر اهل العلم الذي اختاروه وذهبوا اليه هكا سيما هيل ديلو امبالو وللتشغوا اهل الحديث مع علماء واهل السنه والجماعه ولكو كفهميكا فيلي فيلي كوجينا لا اهل الحديث السلفيون والفهميكا كوجينا لا اهل الحديث كوهيب هيب ديبو وللتشغوا مسمامو هو لكن معادوي زاو وكاو ناويتا kwa jina la hashawiya wanawaita nabita wanawaita majina mabaya mabaya yani wanawabeza wana, wana ahlusunnat waljamaa kwa majina hayo kwa sababu tu wamezipokea hadithi za sifati na wanazithibitisha vile anavyotaka Allah tabaraka wa taala vile inavyotakiwa wanazithibitisha wanazipokea na kuzithibitisha na kuziamini na wanarudisha kaifia yake na elimu yake juu ya kaifia yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wanazipokea kama zilivyokuja wanazisadikisha na wala hawazitafsiri kwa tawili wala hazidhani hazijengewi dhana wala watu hawasemi kaifa anasema na hili ndio jambo la watu wa ilmu ambalo wamelichagua na wakalielekea mpaka mwisho wa maelezo yake kadhalika maneno katika jamii ya tirmidhi kadhalika Alimamu Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, Abu Suleiman alipokuwa akizungumzia hadithu nuzul, hadithi ya kushuka kwa Allah tabaraka wa taala, akasema hadha alhadithu wama ashbahahu min alahadithi fi sifat, hadithi hii na inayofanana na hadithi hii miongoni mwa hadithi za sifa, kana madhhab as-salafi fiha al-iman biha, yani ilikuwa madhhab ya salafi ilikuwa ni madhhabi ya salaf katika hadithi hizo kuziamini yani kana al-imanu fiha madhhab as-salaf kwa kuziamini hadithi hizo ndio madhhabi ya salaf ijrauha ala dhahiriha na kuzipitisha juu ya dhahiri yake wa nafyu al-kayfiyyati anha na kukanusha namna katika hadithi hizo kisha akazitaja athari za salaf na miongoni mwa hizo amiruha kama jaat haya utayapata kwenye kitabu al-asma والصفات إنشاء الإمام البيهقي رحمه الله تعالى الشافعي ويكسما وجميع آيات الصفات أمروها na aya zote za sifati nitazipitisha haqqan kwa haki kama naqala tirazu alawwalu kama walivyo zinukuu ule mfano wa kwanza wale watu aina ya kwanza yani المراد والطراز الأول كما tulivyosema ni الصحابة والتابعون لهم بإحسان الصحابة na ولي waliowafuatia wao كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك وغيرهم حسان بن, بن ثابت رحمه الله تعالى alipokuwa akiwasifia أسمى بيض الوجوه كريمة أحسابهم shamu lunufi min altirazi lawali, aliposema ni mshairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipokuwa akiwasifu masahaba akasema bidhul wujuhi, weupe wa nyuso, karimatu ahsabuhum, ni tukufu zile fakhari zao na nasabu zao, ni watu watukufu. shamu unuf, wale ambao kuwa zao ziko juu, kwa maana ni watu wana izza. Min altirazi lawali wao sababu ya bayani ni katika ile aina ya kwanza kwa hiyo alawwal hum salaf as-salih min al-quruni al-mufaddala wa man jaa ba'dahum wahtada bihadihi wale watu wa mwanzo katika kizazi kile cha mwanzo karne tatu bora na wale waliokuja baada yao kwa hiyo wale walio katika karne tatu bora wale ndio as-salaf kwetu sisi wale ndio as-salaf as-salih na wale waliokuja baada yao ni salafiyun yani wale ambao wanafuata njia yao kwa hiyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yeye si katika si, si, si salafi yeye ni salafiyun maimamu kama kina ad Qutni yeye ni salafiyun sio salafi hata alimamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akieleza habari zake katika siyar سير أعلام النبلاء akasema لم يخض لم يخض الرجل في علم الرجل في في علم الكلام بل كان سلفيا maneno kama haya mtu huyo akuingia katika elimu za mantiki na elimu za falsafa bal kana salafia alikuwa ni salafi yani ni mtu mwenye kufuata salaf kwa hiyo hawa wote yamtasibuna ila as-salaf wote waliokuja baada ya al-quruni الثلاثه المفضله بعد القرون الثلاثه المفضله wale waliofuata nyayo na mwenendo ya hawa waliotangulia katika karne hizi tatu wao huitwa salafiyun wao ni salafiyun Naam. Maelezo hapa nadhani tuyafupishe. Tutosheke na yale tuliyotoa katika sadrul bait sehemu ya kwanza ya bait sababu hii imekuja ni takmila tu haihitaji maelezo mengi lakini mtanukuu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kutoka katika majmuu al-fatawa anasema madhhabu ahli al wa hum as-salaf min al-qurun ath-thalatha wa man salaka sabilahum min al-khalaf madhhabi ya watu wa hadithi nao ndio as-salaf katika zile karne tatu na wale waliofuata njia yao katika waliokuja baada anna hadhihi alahaditha tumarru kama jaat kwamba hizi ahadithi zitapitishwa kama zilivyokuja wayumanu biha watusaddaqu zitaaminiwa na zitasadikishwa watuswamu an ta'wilin na zitakingwa kuepushwa na ta'wili ambayo yufdhi ila ta'tili inapelekea tawili ambayo itapelekea kwenye kuziatilisha yani maana yake kwa sababu mfano mtu akisema arrahmanu ala alarish istawa kisoma aya hii kwamba Allah mwingi wa rehma ala alarish istawa maana ya ala alarish istawa kwa maana hala ala alarish wartafa Allah tabaraka wa taala amekuwa iko juu ya arshi mapigano sawa juu ya arshi sasa atakayesema kwamba hapana hili neno istawa si kwa maana ile inayofahamika ya ala wartafa hii kwa maana ya istaula ametawala kwamba Allah ameitawala arsh kisha Allah thumma stawa ala al kisha akaitawala arsh akaitawala utawala vipi kwa maana akaimiliki arsh ikawa yake kwani kabla ya kuimiliki ilikuwa ya nani kabla ya kuitawalia ile arshi ilikuwa ya nani sasa tukiacha jambo hilo kufanya kujadiliana katika maneno hayo lakini ukishaipeleka kwenye maana hiyo tu ukishasema istawa maana yake ni istaula ambayo neno hili waarabu hawafahamu kwa maana hiyo waarabu wote tangu hapo zamani ambao maneno yao ni hujja hawakufahamu wala hawajui kutafsiri kwa maana neno stawa maana yake ni istaula pia hilo ukiliacha tunasema maana istawa maana yake ni istaula kwa maana ametawala itakuwa ile maana ya kuwa juu imepotea sasa hili ni taatii umeiatilisha ile maana ukisema yadullahi fawqa aydihim mkono wa Allah uko juu ya mikono yao yadullahi sasa tunasema hapa yadu hapa kwa maana ya neema kwa maana ya nguvu mathalan ukatafsiri yad si kwa maana ya mkono itakuwa ukisema nguvu itakuwa ile maana ya mkono imefanyaje imeatilika kuatilika ni Kiswahili pia vile kwa maana kwamba haiko tena kimbo jambo hili limeatilika kwa maana kwamba jambo hili haliko tena limeshaharibika sasa ile maana wewe umeifanyia ta'til na ndio maana ya asl kwa hiyo as-salaf tangu karne tatu zilizopita na wale waliofuata njia yao wao wanasema ahadithi hizi zinazoelezea sifa za Allah zinapitishwa kama zilivyokuja na zitaaminiwa na zitasidikishwa na zitakingwa kuepushwa na kila taawili ambayo itapelekea kwenye kuatilisha hiyo ta'wili ya kusema istawa kwa maana istaula hii ya kuatilisha maana ya istawa tunaamini au kusema arrah kusema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa kaja mola wako kusema hapana hapa si si, si majiu rabb sio kuja kwa Allah hapa wajaa amru rabbik ukaongeza kitu pale itakuja amri ya Mola wako utakuwa umeatilisha sifa ya kuja kwa Allah tabaraka wa taala ambayo imethibiti tatizo lako wewe ni kwamba ulipoambiwa wajaa rabbuka na akaja Mola wako tayari ukafikiria kwenye akili yako kwamba ujio wake ni kama vile anavyokuja bwana fulani ilipoingia kwenye akili yako hiyo ikakukaa kwamba sasa hapa itakuwa kama bwana fulani, huyo sasa atakuwa kafanya na kiumbe. Nikisema hivi itakuwa nishamfananisha, basi hapa itakuwa sio kuja hapa, sio kuja yeye, itakuwa hii ni amri. Hizo ni fikra ulizijenga kutokana na kutokufahamu msingi wa kuthibitisha sifa. Sifa hizi yani msingi huu uliujenga hivyo, ulifananisha kwanza, na haitakiwi hivyo kwa hiyo hili likuwa kwanza ulifute lisiwepo, na ndio maana kila muattil ni mushabbih, shabaha awala thumma attala. Kila anayeatilisha sifa na kuzikataa kwanza anakuwa ni mwenye kumfananisha Allah tabaraka wa taala. Akishafananisha alafu jiona anafanya tawili na anafanya taatili ndani yake. Kwa hiyo hilo alitakiwi, wewe utakiwa hilo uliondoe kwenye akili yako, usimfananishe Allah wewe unaposoma aya yake zinazoegemeza sifa za Allah tabaraka wa taala zinazoelezea sifa za Allah basi fahamu kwamba haya ni makamu ya Allah tabaraka hii ni nafasi yake sasa kwa hiyo nikisema nikiegemeza ujio kushuka nikiegemeza istiwa kuumba kuruzuku na mingineyo basi hayo yaegemeze kwamba ni ya Allah al-Khaliq ambaye laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u albasir ukienda na mfumo huo wewe hutataabika katika nususi za sifati sasa as-salafi as-salaf katika aya hizi wao wanakwenda kwenye mfumo huo na wanaziamini hizo ahadith na kuzisadikisha na kuzikinga na kila tawili ambayo itapelekea kwenye kuatilisha wa takyifin yufdi ila tamthili na wanakinga na kuzipa namna ambayo itapelekea kwenye kumfananisha hawataki hilo asali na sisi tutaki tufuate mfumo huo anasema waqad atlaqa ghayru wahid mimman haka ijmaa salaf na ame ametalik amezungumza kwa itlaqi asiyekuwa mmoja ni wengi miongoni mwa wale waliopokea ijma' ya salaf minhu miongoni mwa hao al-khattabi ni al-imam al-khattabi amepokea nini madhhab as-salaf madhhab ya salaf annaha tajri ala dhahiriha ma'a nafyi lkaifiyati waltashbihi anha kwamba hizo ahadith zitapita juu ya dhahiri yake pamoja na kupinga au kukanusha kaifiya ambayo tunaijua sisi kaifia kwamba sisi hatujui kaifia na kadhalika kuziepushia na kuzikanushia kufananisha wadhalika anna al fi sifāti far'un 'ala alkalami fi dhāti na hilo ni kwamba maneno yanayohusiana na sifa za Allah ni tanzu ni tawi juu ya maneno yanayohusiana na dhati sifa inamfuata mausufu hata katika lugha ya Kiarabu لأن النعت يتبع المنعوت نعت inamfuata manuuti fi i'rabihi katika i'rabu yake wa taarifihi taarifu yake wa maarifa wake wa tankirihi na unakira wake wa tadhkirihi na kuwa ni mudhakkari wa taanithihi na kuwa ni muannath basi sifa inamfuata mausufu na hivyo hivyo kwa Allah tabaraka wa taala sifa zinafuata dhati yake kama vile ambavyo hatuijui dhati yake tuzijui sifa zake namna zake kama vile ambavyo hatujui namna ya dhati yake ilivyo hatuwezi kujua namna ya sifa zake ili jambo ambalo tulabul ilmi watakiwa walifahamu na amelitengeneza ameliweka vizuri katika maelezo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Qawaid al-Muthla na baadhi ya vitabu amezungumza wa lugha ambayo ni nyepesi wa illa masaili haya ya itikadi na masala ya sifati yamezungumzwa kwenye vitabu vingine kwa lugha ngumu kidogo, yamezungumzwa kwa lugha ngumu ambayo talibul ilm al mubtadi si rahisi kudiriki maana yake na kufahamu maana yake, kwa sababu wengi wazungumzaji wanakuwa wanajadiliana na kuwajibu ahlul kalam al-mutakallimun watu wa falsafa na watu wa mantiki na wale wana lugha zao kwa hiyo wanalazimika wakati mwingine kunukuu maneno yao na kuyajibu na kumjibu mtu kwa kadiri vile alivyozungumza na lugha yake kwa hiyo hili linapelekea uzito katika kufahamu ibara walillahi alhamdu kitabu vya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen hata Sheikh vitabu vya Sheikh bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa kama taaliki yake katika al-Hamawiyya na taalikati zake nyinginezo kadhalika kitabu cha Sheikh Al-Fauzani hafidhahu Allah Ta'ala na wengineo katika wanawachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa katika zama hizi vina wepesi fulani maneno yake yako wazi yanaeleweka maneno yako wazi anasema yuktadha hadhwahu hufuatwa hayo maneno njia yake mfano wake na hufuata mfano wake faidha kana ithbatu dhati ithbatu wujudi la ithbata kaifiyati itakapokuwa kuthibitisha dhati ya Allah ni kuthibitisha kuwepo kwake sio kuthibitisha kwa namna fakadhalika ithbatu sifat vivyo hivyo kuzithibitisha sifa ithbatu wujudi ni kuthibitisha kuweko la ithbata kaifiyatin na si kuthibitisha namna fanaqul inna lahu yadan wa sam'an hili sisi tunasema hakika yeye Allah anao mkono na anakokusikia wala naqulu na wala hatusemi inna maana lyadi alqudratu hakika maana ya mkono ni uwezo wa maana sam'i alilmu hatusemi hivyo maana ya kusikia ni elimu kujua sisi hatusemi maneno hayo bali tunafuata njia ya salaf katika kuthibitisha sifa kama zilivyokuja na kuziepusha na tawili na taatili na tashbih na tamthili waruddu uhdataha ila nuqaliha na ninarudisha jukumu lake na dhima yake kwa wapokezi wake habari zilizokuja zitarudishwa kwa wapokezi wake nao ni hao waliotangulia wa asunuha na nitazikinga mimi an kulli ma kuziepusha na kila kile ambacho yutakhayalu hudhaniwa na akili maneno haya hayahitaji maelezo marefu sana kuwa maelezo mengi yamebebwa kwenye ubeti wa kwanza hasa katika sadrul awwal lakini kitu cha msingi tunatakiwa sisi tufuate na wala tusizushe kama alivyosema as-sahabiyu al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu amesema ittabi'u wala tabtadi'u fuateni na wala msizushe faqad kufitum kwa sababu nyinyi mmetoshelezwa kullu bid'atin dalala kila uzushi ni upotevu haya ameeleza al-Imam al-Waqi' ibn Jarrah katika kitabu chake Zuhdi kurasa wa 950 na kadhalika al-Imam al-Auza'i kama alivyonukuliwa na Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Ulum pia imetajwa katika Mukhtasar al-Ulum yani Mukhtasar al-Ulum Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala amekifanyia ikhtisari kitabu cha Imam Adh-Dhahabi kuna maneno ya al-Imam al-Auza'i anasema isbir nafsaka ala sunna ivumilie ifunge nafsi yako iwe juu ya sunna waqif haithu waqafa alqaum nasimama pale waliposimama watu salaf waqul bima qalu nasema walioyasema yani itakidi yale ambao wameyatakidi na yasema waliosema wao wakuffa amma kaffu an najizuie kuyaacha yale ambayo walijizuia واسلك سبيل سلفك الصالح نفوات الجية يا ومواق فإنه يسع كما وسعه حكي كما مياليه يا لك كندك يا ويوي لك توشا ويوي يا لي الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى لسما اسبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم كذلك في مسمى عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس لازم يانا من ما آثار السلف جابوا وتكتب ويوات وتكتبوز وكتكي وكتب وإياك ورأي الرجال wa in zakhrafuhu laka min qawli na tahadhari tahadhari na maoni ya watu ijapo wakikupambia wewe kwa kauli fa innal amra yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim hika jambo litadhihiri na hali ya kuwa wewe kwenye jambo hilo kwenye juu ya njia iliyonyooka falyuadhin almuadhin tunaweza tukamalizia ubeti mmoja الفسمة قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل وبايا لكو يلي أمبايا أم يتوب قرآن المياك قبحا أي قبح الله وبايا ويلي أمبايا قبحا وبايا ويلي أمبايا أم فني وبايا أم كبيه كم كبيه يلي أمبايا nabadha alqur'ana au alqur'ana waraahu ameitupa qur'ani nyuma yake ikawa hakufuata yale ambayo imetakiwa yafuate kama vile alifanya ahli kitabi wakazitupa ayatu wakatupa kitabu waraa dhuhurihim sasa mtu namna hiyo ni mtu mbaya sana aliyetupa Qur'ani nyuma yake kwa maana ya kwamba hakutaka kusikiliza maneno ya Qur'ani na Sunna, akaangalia maneno mengine katika jambo kama hili kubwa la asma wa sifat, na akajenga dhana kwamba ukiamini dhahiri yake basi utakuwa umeshikamana ukafiri. Hili ni jambo baya sana anazitafsiri mtu ayati badala ya kuzitafsiri ayati kwa mujibu wa ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam yeye atazitafsiri ayati kwa mujibu wa kauli za fulani na fulani katika manasara na wengineo hili si jambo zuri jambo zuri ni watu kushikamana na mafunzo yaliyopo katika alwahi wahi wa kitabu na wahi wa sunna kwa sababu hakuna anayejua zaidi kumjua Allah tabaraka wa taala kama anavyojijua yeye na kama vile alivyoelezwa na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatuwezi kumjua Allah ila kwa njia ya wahi na akili zetu haziwezi kufika katika kufahamu uhakika wa mambo hata katika, hasa katika mambo ya ghaibu na mara nyingi mimi nataja mifano ya makhluqat mifano ya makhluqat. Kwa mfano tunaelezewa sisi katika sifa sasa huko akhira, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwamba al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Angalia leo sisi tutahitimisha, tutafunga vinywa vyao, itapigwa mihuri, itafungwa vinywa vyao, alafu itatusemesha mikono yao, mikono itasema na itatoa ushuhuda miguu yao. Sasa ukiulizwa sasa hivi, hebu toa ufafanuzi, mkono utazungumzaje? Na sisi tutafahamu maana ya kuzungumza, si kwamba utazungumza kama spika, kwamba mdomo wasema alafu mkono utakuwa wapokea watu wa sauti. Ah, mdomo utafungwa, uzungumza ni mkono na sisi tufahamu kwamba kutoka kuzungumza lazima eh, kuwe na kinywa kiwepo eh, midomo miwili na ulimi si na kilimia tonge si sauti itoke kwenye koo si kwenye hinjari gani si ifanyike hivi sasa maelezo hayo yote ni hivyo unavyojua wewe tu hapa duniani lakini hebu tueleze maelezo hasa kwamba mkono utasemaje au ngozi itazungumzaje utakuwa na maelezo sawa sawa zaidi ya kusalli utakubali tu kwamba hilo ndio jambo litakayotokea siku ya kiyama na litatokea kwa viumbe sasa ikiwa jambo hili la viumbe tu akili yako haiwezi kulifikia mwisho ta kulihukumu jambo hili ikawa hivyo unavyohukumu wewe ndio sawa akili yako haina uwezo huo vipi kwa al-Khaliq ambaye sisi hatuijui dhati yake alafu hujisifu yeye Allah kwa sifa mbalimbali ambazo hatuzijui namna zake alafu wataka sifa hizo wewe uzilinganishe au uzifananishe na sifa za viumbe au wataka uzitolee maelezo uzipeleke kwenye maana nyingine kwa sababu akili yako imekwambia ukizithibitisha kama zilivyo itakuwa umeharibu ingeletwa aya maalumu kutaka kutuzuia sisi katika hilo kama ingekuwa hali kwa namna hiyo basi ingeletwa aya maalum kutuzuia sisi au mtume swalla sallama angetuwekea hadithi maalum ya kutuzuia sisi tusifanye tusithibitishe kwa dhahiri yake kwamba hii Qur'ani mnayosoma msiamini dhahiri yake na hizi ahadithi msizikubali dhahiri yake kwa sababu zimeeleza kwa dhahiri na kumbe kuchukua kwa dhahiri ambayo ndiyo asli kuchukua kwa dhahiri ndiyo asli kwa sababu asli ni kushikamana na dhahiri ya maneno asli ni kuchukua hakika ya maneno kabla hujakwenda kwenye majazi sasa lau ingelikuwa kushika hii dhahiri ambayo ni asli tunatakiwa tutoke kwenye asli twende katika isiyokuwa asili basi angelibainisha hilo mtume sallallahu alaihi wasallam angewaambia mimi nawaambia kwamba yanzilu rabbuna tabaraka wa taala mpaka mwisho wa hadithi lakini hapa msichukue dhahiri yake mkishikamana na dhahiri itakuwa ni ukafiri angetwambia ile Mtume صلى sallam kwa sababu yeye ni mushfiqun alaina bilmu'minina raufur rahim sasa iweje leo iwe Qur'ani imezungumza kwa dhahiri Mtume صلى sallam amezungumza kwa dhahiri hiyo hiyo masahaba wakachukua kama ilivyo mpaka zilipokuja ilmu lkalami na ilmu za falsafa na watu kuvitafsiri vitabu vya mafalsafa mbalimbali wa Kigiriki na wengineo ikaletwa kwenye lugha ya Kiarabu, watu kusoma elimu zile ndio wakaanza kupata maarifa. Ala, kumbe hapa nikipeleka hivi itakuwa si hivi, itakuwa ni vile. Alafu sisi tuwafuatilie akili zile, itakuwaje? Hilo jambo haliwezekani. Tuwache Qur'ani, tushike maneno ya kina أرسطو وأفلاطون لو إنجنير قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل نبين أنا كنت دليل يقول أنا سيما قال الأخطل أنا سيما من سيما أخطل نانه أخطل أخطل جنالك غياث بن غوث ابن الصلت شاعر نصراني غياث بن غوث ibn Salt Abu Malik yake ni mshairi wa Kikristo sasa watu wamefikia wanapotaja maneno ya haki maneno ya sawasawa wanaacha njia waliopita masahaba ushahidi wao wanasema amesema al-akhtal ubaya ulioje watu aina hiyo akasema qubhan liman nabadha al-qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu na maneno kama haya pia amesema alimamu ibn Qayyim katika nunia yake asema tabban lihatika alruqul fa innaha wallahi qad musikhat ala alabdan tabban liman adha yuqaddimuha ala alathari walakhbari walqurani maangamivu ni kwa hizo akili kwa hakika wallahi zimefutwa zimetolewa kwenye viwiliwili maangamivu ni kwa yule ambaye amesiri amekuwa anazitanguliza hizo akili juu ya athar na akhbar na Qur'an ni mtu mbaya kabisa mtu anayekwenda katika mwenendo haya na mwenendo huu au anasema wadhaliluhum fi dhaka baitun qalahu fama yuqalu akhtalu an-nasrani ya qaum qad nasara qablu fi ma'na في معنى الكلام وما اهتدوا لبيانه kusema ya, ya, ya, ya, ya nasrani huyo anasema ان الكلام ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الكلام على الكلام دليلا kuna ubeti huo lakini pia maneno yanasibishwa kwake yanasema ان البيان من الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا hakika ubainifu min alfuadi ni kutoka katika moyo na hakika si vingine umejaliwa ulimi juu ya moyo ni, ni dalili tu. Naona nikianza kueleza maelezo hapa talifuka maelezo, maana yatalifuka. Tutosheke tu kwamba mtu ambaye ukimwambia qala Allah wa qala ar-rasul, wakwambia qala fulani wa qala allan, huyo maslaki yake si nzuri. Wewe unamwambia qala Allah, yeye akwambia qala fulani, tashekh fulani fulani anakutajia watu fulani, lakini pia hii haina maana kwamba kila anayetaja aya basi aya hiyo maana yake ndio iliyokusudiwa tukisema maneno haya pia usije ukataja aya ukaiweka mahali si pake qala Allah eh, ta'ala wataja aya aya hii mahali hapa si pake waambia lakini sasa hapa wana wachuoni wanatafsiri aya hii wanasema kadha sasa usije ukatumia ubeti huu ukaifanya ndio kinga ya kujihifadhia kuzitumia aya mahala sipaki wakamwambia mtu ah mimi nakwambia qala Allahu wa qala ar-rasul yeye mtaje shekhi fulani wa kama anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah qubhan liman nabadha al wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtal la kwanza hiyo aya unayotaja hakikisha kwamba iwe hapo inapotolewa ndio mahala pake panapohusika yani kwa maana ya kwamba hiyo dalili iwe inaendana na hilo hicho kinachotolewa dalili. Usitaje aya ambayo si mahala pake, na ni kama vile wale wanaambiwa kwamba leteni ushahidi wa kwamba yafaa kufanya ihtifalati almaulid alihtifal bilmaulid, leteni aya. Ha, mtume rahma. Kwa hiyo na sisi tumeambiwa tushereheke, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu hii ndio aya maulid haya nani kakutangulia katika hili wewe ukimtaka ni nani aliyekutangulia kwenye kufahamu hiyo sema qubhan liman nabada alqurana waraahu idha istadalla yaqulu qala al-akhtar la sisi tunataka fahamu salaf nani katika masahaba nani katika tabi'in nani katika waliokuja baada yao waliofahamu kwamba huko kufurahika ni hivi kwamba huko kufurahika tafsiri yake ni hivi hakuna hii maana yako wewe sikuwa umechukua aya umeweka mahali sipaki kwa hili lifahamike kwamba usije ukatumia aya mahali ambapo sipaki alafu unapoletewa hujja kwa ufahamu wa maulama na salaf ukaruka na ubeti huu ukaona kwamba ndio unakulinda wewe la ubeti huu utatumika kwa watu aya imekuja kwa uwazi maelezo ya ahli ilmu yako wazi na ufahamu wa salafu uko wazi katika jambo alafu wewe hutaki maelezo yale wataja maneno ya fulani na maneno ya fulani wapewa hadithi iko wazi kabisa maneno ya mtume saa salam mtume saa salam amekataza la tahlifu biabaikum msiape nyinyi kwa baba zenu sema mbona shekhi fulani alifanya sasa hapo ndio matatizo sasa hayo ndio matatizo kwamba msiape au usifanye kadha tamima watazwa tamima wataja kauli za wanachuoni mwanachuoni fulani kasema hivi sasa huyo mwanachuoni wako amshinda mtume sallallahu alaihi wasallama wallahu ta'ala a'la wa a'lam إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا أو لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا تريد كتب ماليزو إن شاء الله تكما ليزا كتاب هيكي تتصوم كتاب أصول السنة جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى na tukianza kusoma kitabu usulu sunna kadhalika sharhu sunna ya almuzani kadhalika sarihu sunna ya qabari na nyinginezo katika vitabu tukianza vitabu hivyo tutakuwa tunarudi kwenye utaratibu wa kwanza somo la darasa ya aqida itakuwa kwa siku mbili alafu darasa nyingine zitaendelea kama kawaida baada ya maghrib hizi ya kufanya kila siku ilikuwa tupisha tu vitabu hivi visogee sogee lakini usuli usunna ikianza insha Allah tutakuwa tunasoma mara mbili katika wiki alafu tutakuwa na darasa ya tafsiri kama kawaida darasa ya hadithi darasa nyinginezo ambazo zilikuwa zikisomwa katika mwaka wa masomo uliopita والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك